Në ndritën e hanës, hanës Po më kujtojnë fjallët e nanës, nanës Kurën fejke ki me mri Fejke ki me mri Në ndritën e hanës, hanës Po më kujtojnë fjallët e nanës, nanës Kurën fejke ki me mri Fejke ki me mri Yeah, yeah Vesh falte e jam që këtë që jam Ja bëj për ty, ja bëj kërkan nan Për ty u shkaj dhere në fund botës Se që dhe që bëj mu bagëm do këtë Vesh dashnia jote Si më mbo mu ma gjive Sh të këtua Që i lo që i kam për shpirë Për që a fi këtua Kur nuk jo më në mirë të një Sakrifica që i kjo bo Që unë e sët me më rinë Të kom për më tu Të kom për më tu Që një dit Ki mu krenu ti me mu Unë e diti sa jemë nu Je lujt për mu Piruve të këshia ti më pështu Sboj me haru, sboj me haru nën T'ka më të men Sa herë më largë në djenë më tem Ej, je fellën zemrën tem Edhe kër kër kër shtu i venin së në tanë zenë mama Në ndritën e hanës, hanës Më po më kujdojnë fjallë të nanës, nanës Kër Të mija më tërta Vistë të tegëm gjithë rrugë dalje E nësë nërë kom të shprunon Sot po du me t'kërku falje Ti e din që kur nuk nalna Ti e din që tre unë faj Ti e din që unë luftoj Se kur hide në fundi shkaj Ti e din unë e qa du Ti e din që shumë kim su Se ti ma din mu dhim dhe nse Vesh ti din me më shëru Ej, kom dhonë dy brendimin që Kom më mri qëllimin Se je kundi forca jem Ma e madhe bej fillimit E tash kur gjus ka ma shumë vler Se sa sy të tukur Më qyrë ti mu është si kit botën me ma bruna Në e hanë nës, hanë nës Po më kujtojnë fjallë të nënë nës Nënë nës, ki me mri Thajke ki me mri Në ndritën e hanë nës, hanë nës Po më kujtojnë fjallë të nënë nës Nënë nës, kurë